pri la Brasila imperiestro Petro la Dua, Dua Parto. Pasintan semainon mi diris che la politicistoi, tivi quiu estis favorai al Brasilo, quil granda nazio, sugestis che la adolescanto Petro la Dua igiu imperiestro la frue, quiu facte ocasis. Vere necessis garantie la unuetson de la lando, cae tion la iuna imperiestru celis fari. Li laboris multe, legis tiu in documentoin, legis, correctis, cae plibonigis tiu in proponoin, quiu estis faritae de consilistoi cae politicistoi. Li estis tre liberala, haves respublicaen ideoin, cae consideris quel suverenon ne sin mem, sed la popolon li et ne volis esti nomata suvereno. Dum lia tuta regado ne existis iu aem censuro, exemple de la gazetaro. Alia idealo por li estis educado ca instruado de la popolo, cioi lia opinie esas la baso de progresso. Li celis ancao plibonigi la Brasilan san sistemon. Li estis contra la sclavezzo, quio in tiu tempo existis ancora in Brasilo, cae quion li consideris che la honton de la imperio, sed li ne successis venci la partioin quivi desiris daurigigin. Ciel imperiestro, li devis evidente porti diversain uniformoin, sed li preferis vesti sin tre simple. I volis esti homo kiel la aliae ecte 1843 li construigis compare malgrandan cae simplan palazzon, cil someren resideion, en montara urbeto cion li nomis Petropolis, Petropolo, urbo de Petro. Cae in la urbeto, cae in la palazzo, cio nun estas museo, li shatis pasigi sian tempon con sia et zino. Quancam li ne estis tre felicia con si, char si ne estis la virino, cion li shatus havi ce sia flanco. Li cutimis elitigi je la quina, maten mangi, fari la necessa in laboroin cil imperiestro, cae promeni in la urbeto, cie li shatis conversatii cun la ordinarai homoi. La mangiagioi de la imperiestra familio esis simplegai, til che la felino Isabel quelc foie plendis pritio. Petro la dua daure shates legi ca instruisin. Li ancau favores la instruadon de la popolo, che li am dirite, ca li desiris pli grandigi la generala in conoen, principe pri Brasilo. Pro tio, li interalie fondis la historian ca geografian instituton, quies sessioin li mem presidis quincent ses foioin. Crome li finances expeditioin qui celis ecconi pli precise la enorman London. Ecte ciam li accetis dagero tipian fotilon, la unuan in Brasilo, li comences foti con grande plesuro cae daurigis tion activetson dum la tuta vivo. Iela agio de dudec jaroi li faris la unuan fotitan memportreton in Brasilo. Poste li faris aliaen, preferante fotisin cun libroi cae inventajoi in la mano, por montri che li estas clera monarco. Tamen li nenor fotis, sed ancao collectis multegain fotoin civi bone presentas la decnauan jarcenton. Lia collecto de 25.000 quin mil fotoi appartenas nun alla Nazio Biblioteco in Rio de Janeiro. Petro la dua, volante pli bone e coni sian London, voyages tra Brasilo, observis cion, cae desirante e coni la problemoin cae opinioin de la Brasilanoi, conversatsis cun homoi el ciui tavoloi cae appartenantai al ciui rasoi. Li aparte interesigis pri la historio, kulturo, religio kaj lingvoj de la indigenoj kaj eĉ lernis unu el la plej grava indigena lingvoj. Li financis la unuan brazilan sciencan ekspedicion al ancora tre malbone conatae indigenae territorioi. Ali flanque li volis disvolvi la London. Pro tio li plibonigis la comunicilon generale li construigis shipoin cae fervoioin cae installigis telegrafoin. In 1865 elorompigis milito contra o Paraguayo, malgranda naibarlando rigata de dictatoro quio esses invadinta la sudon de Brasilo. Petro la dua mem volis tion militon, li mem partoprenis in gi. Oni nomis lin scherze unua voluntulo de la himlando. Cae pro lia decido, la milito dauris pli longe ol necesse, pli exacte quin jaroen. Dum diu jaroi li dedices grandan parton de sia tempo alla milito. Venontan semainon mi finos la resumon de la document filmo.